Book 2 Тертмети Тертмети Твеби Твеби Јануари Јанвари Тебервали Тебервали Марти Марти Априли Априли Мајси Мајси Ивниси ივნისი ეს არის 6 თვე ეს არის 6 თვე იანვარი თებერვალი მარტი იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი აპრილი მაისი და ივნისი ივლისი ივლისი აგვისტო აგვისტო სექტემბერი სექტემბერი ოქტომბერი ოქტომბერი ნოემბერი ნოემბერი დეკემბერი დეკემბერი ესეც 6 თვეა ესეც 6 თვეა ივლისი აგვისტო სექტემბერი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი.